محکمان کما پاک بر پیریات کو منہ سارا دل जदा न आहे जेको कंदो आहे जे करे मज़हबी ॻाल्हियूं थियूं मुस्लमान ग़लति न कनि जहिड़ी ग़लती मां मिसाली कर तव्हांखे ॿुधाई तुर्कनि जे ज़माने में हयात दुनिया जो आख़िर आहे इहे उहे शख़्स आहिनि जेके ख़रीद था कनि दुनिया जी भला इहो भला कहिड़ा माण्हू थियनि जिते निकिरनि पिया न निकिरनि जेके निकिरनि त वरी उहे अहिड़ी तरह सां ज़ुल्म वञी करे वरी गिरफ़्तार करे हुननि खे वरी हिते पैसा ॾेई छॾाए इन क़िस्म जी जेके ग़लति हरकतूं आहिनि इहे ग़लति आहिनि बाद किताब ते ईमान आहे बाद ते कुफुर आहे अहिड़े क़िस्म जी हरकत न कंदो हिकिड़ो मसइलो अलॻि अलॻि ॿियो मसइलो उन मसइले जो बुनियादु हिन ॻाल्हि ते आहे त जॾहिं माण्हू जो ज़ौक़ मज़हबी ऐं तरबियत तालीम किताबी ज़ायो थी वेंदी आहे خبر زو پتا را ان ديمو چپنا پي کيسو زو دا अहिड़े वक़्त में इन क़िस्म जी दावा करणु त हाणे को बि ॿियो न बि न ईंदो इहो टे क़िस्म जो दर्जो आहे जेको इल्मी ॿिए दर्जे खां किरियल आहे इल्म जो पहिरियों दर्जो नबीअ जो हूंदो आहे इल्म जो ॿिए दर्जो सिद्दीक जो हूंदो आहे सिद्दीक जे दर्जे खां जंहिं बि ख़ौफ़ में इल्मु किरी पियो माना उन इल्म जी हाणे तस्दीक कान्हे टे क़िस्म में हले पियो उहो बातिल आहे जेको हाणे टे दर्जे इल्म में आयल आहे तंहिं करे महबूब रहे थी पिया ऐं तव्हांजो गुरू न गुरू अलाह ताला जो गुरू आहे बदला न हूंदा बि कुपरे अहिड़े तरह सां अमली कुवत में शहीद पहिरें नंबर थो रखे हुनखे मिली थो वञे साल इन क़िस्म जी तलाश में तंहिं करे उहे बुरे मन जे मथां ग़लतनि जे मथां ॿधल आहिनि पोइ पए पादरी हुननि खे पंहिंजा पंहिंजा हुकुम ॿुधाईंदा हुननि कमल कंदा आहिनि असुलु हुननि हली विया हीअ बाल अलाह ताला थो फरमाए त ॿिन्ही जमातुनि खां तव्हां अपना कयो ग़ैर मौजूद रहम जीअं अलाह ताला फरमायो हिते ॿुधायो तव्हांजो कुल बि न कुल पर न अलाह ताला ईमान कोन था अलम जा किताबनि दिला जे अलाह जे भक्ति खां किताब आहे मुसदिकामा अॻियां ते तजो कंदड़ जीअं क़ुर शरीफ़ आहे या तिन इंजीन शरीफ़ आहे कानून तस्ती लॻी कंदो अॻु में हितां किथे आहे जॾहिं पुस्तक सर बादशाह ॿियनि बादशाहनि ते ज़ुल्म कयो पोइ अलाह दुआ कंदा हुआ अलाह ताला असां जेको नबी मोकिल जंहिंजे हथ ते असां महिर करे ईमान आहियूं पोइ इन तलाश में निकिरी اونا وي حقدار آهن پقرارن دے چور چور جھو شخص دیکھو بيهي موثث ہوندا ہون کر اهاري زمينن دے پدي دار ويدار ويدار تندو جين سانريزا سخر پر بجاندا ان مركم کي جن کي او بيهي او دے دا خبري او کي بولی دے بولی دے اتي سابا ني نه جا منتخب جترا دے لاتھے تھے کوي کبي لایا بنو ترزا بنو ऐं कुझु ख़ैबर में यूदी रहंदी आहे उते बि थजी वञनि बहरहाल ईअं यूदी एतिरो तलाश कंदड़ थी पंहिंजा मुल्क फिटी करे हिजरतूं करे रुली रुली हिननि जाइनि ते आया यस तफ़ी मुना न लॻी रखनि हिननि खे इहा अतल भई अलाह ताला असांखे फता जे काकरनि ते पर मज़ा मां रखूं जॾहिं उहा शइ आई जंहिंखे सुञातऊं कफ़ बि हीउ कयो सुञातो न पोइ केतिरनि नबियनि खे कूड़ो कयूं केतिरनि खे क़तल कयो हज़रत ईसा इस्लाम जे मथां क़तल जी वार कयूं पंहिंजे नफ़्स खे जंहिं शइ सां बदिले में वरितो बि पढ़ायूं छो वई हिन सां छो त हर भुर पहुचे ज़िंदगी खे मुश्किलात में विझण जी माना छा इंसान सुख खे पसंदि कंदो आहे जेकर सचपच इहो तरीक़ो निजात जो हुजे हा जो माण्हू चार सर था लाहियूं वेठो रहे हा जीअं मलाए कनि चयो हुन सभु इहो तमामु ॾाढो सुठो पर जॾहिं ॿियो पलू हेॾो बीठो आहे जो ख़िलाफ़त बि पलू दिलीअ आहे इख़्तराब सां इतफ़ाक़ आहे उन खे माण्हू पेटो करे छॾे इतफ़ाक़ में ज़ुल्म थींदो हुन ज़ुल्म खे दफ़े करणो इहो इंसान जे मथां फर्ज़ु आहे जेका हिन खां सवा ॿी का ॻाल्हि आहे हुनखे इनकार कयो हालांकि उहो धको हिन तौरात ईमान न खनि पिया तौरात खां सवाइ ॿी ॻाल्हि खे न पिया मञनि पर तौरात जे मुताबिक़ जॾहिं को हुकुम ॿियो नाज़ थिए त हुनखे बि न मञनि तौरात में अदलीअ जो इनकार कोन हुजां हुयो क़रान पास अदली आंदी आहे तौरात रहंदो जीअं इबादत आंदी आहे तीअं अदालत आंदी आहे हे चवंदा त असां उहा ॻाल्हि मञींदासीं जेका तौरात उहो तौरात असांजो काफ़ी आहे रब ताला हुनखे इल्ज़ाम थो करे को नबी आया तव्हांखे दीन जी तबियत तालीम न पोइ तव्हां मचो विढ़ियो अहिड़ा शराब हुयो हक़ानी खे प्रोग्राम सही अदलिया जे पेश करण अलाह ताला जे इख़्तराब इतिहास खे पेश करण खां बाद कंहिंजो कंहिंजो बंदि में विझण जो कतल करणी आहे اتہ اویا کی گربین ختم ہے یودہ طرح جے جربانی متول شامل کر فرت تو کیا کرے مین دے مہروں دے رنگم مزاج کیہ مدرک موکینی گد چلو دیاں کون کر مطلب نوبیاں اللہ مندر کی تفارک کروں محمد जेके तव्हांखे असां नेमतूं ॾिनियूं सिर्फ़ जे कदुरु जो तव्हांजो हाल इहो पोइ जॾहिं पंहिंजे वक़्त में तव्हां अलाह जी नेमत जो कदुरु न कयो हाणे क़ुर जो कीअं क़दुरु कंदो तव्हां तव्हां इन में किथे हक़ मञा लॻायो न कंदा पोइ मूंसां पई ईंदा मूंसां सलाह मौजा खणी आयो ऐं तव्हांखे पिसियो आया फिर पई ईंदा ज़ुल्म खां कढाई फिरोज़ जे कब्ज़े चबे मञा गुलामी हूंदी तव्हांजी ज़िलत हूंदी समुंड में जा रस्ता करे ॾेखारी पीअ जे मैदान में पाणी जोड़ मन सलवा कादा पीता एतिरे क़दुरु इनाम पाण जे मथां थी विया ॾींहं जो ककर छाऊं पोइ तव्हां हिन हूंदे दादे खे सलाह करे तव्हां सम्झा तव्हांखे एतिरो पतो न पियो अलाह ताला वॾो वॾो शरीफ़ आहे अहिड़ी तरह सोन जी हथा बि कयल सूरत में कीअं ज़रूरु कंदो अलाह ताला एतिरी तालीम एतिरी तरबियत एॾे वॾे मज़बूत प्रोग्राम खां बाद ग़लती कई अलाह ताला जो वर्बाज तव्हां उहे माण्हू त आहियो जो पंहिंजे दबीअ जे हूंदे सूंदे काबे जी पूॼा कयो ऐं उहा तव्हांजी सही हुई ज़रूरु चवंदा सही न चइबो त तव्हांखे ग़लती करणी आहे हाणे हिनखे ग़लति सम्झो जेको हिन वक़्तु तव्हां रसूल सलाह कयो ऐं हुनजे उमिरि सां जेको मामिलो रखियो आहे तव्हां खां वाइदो वरितोसीं वरफ़ाना फ़ख़ुर तूं तूं सूर तूर जे वटि तव्हांजे मथो बीठो हुज़ू मां अचा तूं बि दिलि में मोहबत हुजे जी सभु मां कुकर जी ولگے سمايعر قوم دي امانتوں ترنت صالحي امانتها کے بارے وچڑو قوم کرے ان گن کو مومن جہا تمام ہوئے ہے سائی جو براہون دے پتلاں تے عملی دلیلاں مگیو انہاں جو ایمانی پکی تے دلیل تو تاں اللہ دے کتاب دے حساب وچ ان دی نظر دی نظر پانے تے عطا کرے بھلا کرے دین دے يہ نورو بابل کتاب نے کروڑ بابل کتاب کو وٺي اسان جي قوم ۾ اچي رهندي تي جي پئي الله تنه قرآن کي ۾ پئي حکم ڪري ٿو عدالت جو ڪري ٿو عبادت جو ڪري ٿو هاڻي عبادت کي مننه عدالت کي پٽو ڪريو بابل کتاب جو قرن بابل يوه گنيءه ڪيو ور يوهن کي منهن کدهي ڪا قرآن کي پئي تو جي منيو هن جو اسان قوم جو ڪو گنا अहिड़ी क़ौम खे ॿियो हुकुम इहे बि आहे अञा इहा कुझु मुश्किल हुई कहिड़ी मुश्किल हुई त क़ुर जे तौरा ते पुछो क़ुर शरीफ़ वञे पर हिनखे क़ुर में छा ख़ुदि ॿुधाइजे थो जंहिं क़ुर ते हिननि जी अद ते इतमाद आहे अध माना इबादत ॿियो अथव अदालत अदालत में चवंदो जेकर को बि इन्हनि मज़हबनि मथां इहा दावा करे था त असां वटि अचण वटि बातल आहे इहे न सम्झ छा ॻाल्हि छो त हक़ु ज़ाहिर हूंदो आहे इस्लाम जे अंदरि हक़ु ज़ाहिर आहे इख़्तिलाफ़ इतिहादी आहे सनत बि आहे हे इस्तादी मसइलो सम्झ ऐं क़ुरान शरीफ़ जे कंहिं हद सां मुनाफ़ हज़ूर सलाह जे ज़माने में नासक मनसूब جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان فرمایا ہے وہ تو مختلف اقام ملن کا انہیں حدیث میں نبی جی کا سننا تھا وہ سنت کردار آخر کردار جن کو سنت ہے حدیث بولا سنت فرمایا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے فرمایا الوضو میں محمد صلی اللہ جیسے کہ بائے اپلائے सनदर सही आहे सभु छो जा पर सुनत जे नाशिक थी पई हिन हदीस जे उहो नाशिक थी बिल्कुलु इहा नाशिक थी ऐं बिलत जा बिल्कुलु इहो मतिलबु इहा आहे त अॻे जेको गुरू कबो हुन मां उहो ख़तमु थी वियो हिन लिहाज़ सां ख़तमु थी वियो जेकॾहिं गुरी गुरी कजे त उहा थी सघे थी त पोइ कुझु न सफ़ते कुझु न थी थिए अहिड़ी तरह सां बि केतिरियूं हदीसूं इन क़िस्म जूं आहिनि जेकॾहिं को मुश्क मां नमूने सरवार ॿुधाए सुन तहरीर जी फ़र्क़ु हुज़ूर अहमद केतिरनि मसइलनि खे पंहिंजे वक़्त में पंहिंजे दौर में पंहिंजे सुनत सां उन हदीसनि जो शरव करे छॾियो आहे तंहिं करे हाणे सुनत थी वञे अमल ऐं आख़िरी केतिरा मसइला अहिड़ा आहिनि जिन खे न बि सलाह सम्झनि जी सुनत न पहुती वक़्तु थोरो हो पोइ साहिब अकराम उतां उहा सुनत फ़ैसिले में عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بقانون طلاق جو مسئلو هو تري طلاق نبي اكرم صلى الله عليه وسلم زمانه ۾ متعلق جرائت هونديو پوچھو تا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تلا کرین تن مراد عدد ہوے کہ تکرار ہو جے رو جو عدد مراد ہے تو تو طرح کی ہن جے کرو جو صحیح کی طرح دی تو ما تاکید تکرار ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو प्याले जे मसइले में जेको मुदायना जो मसइलो प्याले जो मसइलो प्याले जे मसइले में वेही रही आहियो इहो मसइलो इहो वसी माण्हू मुख़्तलिफ़ अची विया आहिनि मज़बूत कोन्ह थी जवान थी माण्हू चयो ॾिसा पई ग़लति आहे अंब जी ग़लति साबित आहे दर खे चङो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त तव्हां उहो जहाज़ मंज़ूरु कयो भॼो न अॻियो जहाज़ कयो कीअं माना तमना जो तमना सां पोइ मोतूं जहाज़ तमना मोती मतिलबु आहे त जहाज़ जो फ़ैज़लो करियो अचो त जहाज़ करियो पोइ तव्हांजो नंद झट ठहियल हजार अथव अहिड़ी गंदी ज़िंदगी ते छो था हिकु दफ़ा करियो मौत जे तमना जो मफ़ूम थी वियो जंग में अचो ऐं जंग जेका जहिड़ो धकानियत कान्हे तव्हांखे तव्हांखे पंहिंजे हकानियत ते यकीन असां हुनजे मज़हब खे ग़लति सम्झूं मसइलो त हुयो तॾहिं त जॻहि जॻहि जी उन्हनि खे पंहिंजे मज़हब ते यकीन ॿियनि अहिड़ी तरह असांजो मुस्लमान अहिड़ो कुझु जिहाद जे लाइ तयारु कोन्हे घटि में घटि जेके हुकूमत जी लालच आहे हुनखे बिठो करियो इहो बि आहे पंहिंजे नफ़्स सां 槟ن یہ ڈھگbrightاً جہرامиц بھگر جہرامTom Nh 한 جڋل اَظْغَر اَظْغَرْ اَظْغَرْ اَظْغَرْ اَظْغَرْ جیہارد sí academic PR I T 여러분들 votre pers од part is the first one, But likeatana mình a bestrate gunfight, a sgar johgер N Russell Me, og insafpl Surf Firstμинов what the carant is theained inchika i I amni se 59 oline people ajam Cannism toh Breaking all i estarme, justa سو ديتي والله عليه منزار ابا دا کي ڪو نان وار والله تا جي نان وار سن ما ऐं इहो परे मुबदु आहे मुज़ी जो पाए ख़बर न आहे इहो दफ़े कंदड़ अज़ाब खे जो हुनखे उमिरि ॾिजे इहो उमिरि ॾियणो न आहे इहो उमिरि ॾियणो दफ़े कंदड़ इन खे अज़ाब खां जाल मजूरो मुतल मुक़दम थियो ऐं इहो उमिरि मां उहो जो छा तरह शिकिस्त खाईंदी आहे त पोइ फंस शुरू कंदा आहिनि जीअं جن कोशिशि कई ऐं اوجيجن खे ٻڌا कोन थियो جنبي رسول الله جون سان لڙائين ته لئي کي तड़े ٿو ٿي والله بصير بالعباد बैन ई अखा में बि आहे शख़्सियत आहे आख़िर इन कहिड़ो थो कयो यूदिन जो यूदिन चयो त इहो असांजो दुश्मन आहे छो त हिन आहे असांजी क़ौम ते सूअर भरो कीअं बणायो मूंसां जे तरह मददगार हो वेठो हिन अज़ाब में वरी मुखालिफ़ थी बीठो असांजी तंहिं करे जिबरे सां हिननि खे दुश्मन जिबरे जी तोड़ण हक़ हुजे ॿिए निहार बि इहा इहो कंहिंजी फतो आहे जे फलाणे आलम जी फतो आहे پہلا کا پھر دو کوٹل پرانے کا دین کوٹل پرانے پر باغ تو ڈیگری کے بحث دیکھ رہے ہیں کیا ہے اس کی خاصیت ہے گورنکارات تو ڈیگری سے ٹین تا یہ جو شమన్ ڈیگری جو کر رہا ہے मनकान अधूर मनकान असूल जेको दुश्मन आहे जेको दुश्मन आहे अलाह जो मलाकत जो रसूलनि जो जिगरी जो अमिकाल जो उहो अलाह ताला थधो आहे मुकाबलनि जो हुन तरगो जिगरे जी कई दुश्मनी न रब थो करण जिगरे जी दुश्मनी ज़ात मलाकनि जी दुश्मनी आहे ज़ात रसूलनि जी दुश्मनी आहे तंहिं करे ईअं न आहे त पोइ हिकिड़े जी दुश्मनी बसि उहा हिते आहे जीअं अहिड़ी तरह हिकिड़े नबीअ जी ईमान सभिनी नबीअ जी ईमान खे मुसल बसि आया न असां तोले आयात मोकिलियासीं भई न उमर फरगाए में फासको फासक माण्हुनि जो इनकार था कनि पर हीअ फास कई आहे फासक फसक हे माना ख़राब जब निकिरी वियो हद खां सां के मुआदा थिया दूरनि वटि हुन मुआदनि में हिननि چا په وي د چکو په تو جوړ جوړ راغو جبرل السلامت ته ته پرې دی دیواک پرې دی او ته چکو अहिड़े क़िस्म जो جوړو ټول मतिलबु आहे पंहिंजे मन खे मोर खे वेचारो तजीर थो थी ॿारनि जे कननि में बांध चवनि हक़ीक़ा कनि उन्हनि खे वञी हक़ीक़े जी दुआ सेखारनि निकाहनि में वञनि माण्हू जेकॾहिं भलो हूंदो पेश मामलो अहिड़े क़िस्म जी انھن حوالا سان گڏ منو بيني کي سنڌي ۾ ٻڌو واه لوڊن ۾ ڪو نه آهي انھن اڄ کي پاپ جي خاص حڪمن کي پٽو ڪري باقي بينو ان کي ڇڏيو ڄڻ ڪي سڀ شيءا ٿا ڏيڻو جو انن سان بات ٻڌاڻي ٿو ڏنک جي انھن کي معلوم ٿيو ٿو نه آهي انھن جو اڄ کي جمع ٿين ٿا نه سنين ائين اٿي جو فرمان قانون جي دنو جو نمارو راشيا جو دل کي گهڻو جاءيه مان وڌيڪ مٿلوا پڪاتيس جيڪو وڌيڪ مٿلوا پڪاتيس پڙه تڪ نه هي مانو کي تبديل بوي گڏ به ڊورڊنيڊ ٿو وڃي ڪو ڏاڍو جو ڪي ڪو ڪري جيڪڏهن وڌيڪ صلاح ڏين ٿو ڪا ڪي جو سشن نوٽو يا ته ٻڌاري وئي مڪرائي جڏهن انہاں جو اپ کو موڈ دے رہا ہے موڈ کے مطابق کم کر دے۔ یہ جو اللہ کو دے موڈ دے کے اڑی۔ اندیشو کو تو جب ماں موڈ کے مطابق وہ اللہ کے پرایا کو لوڈ गोटका इहे सभु शयूं वत पियो मां कतल सुलियस शइ उहे इहो बि कढ लॻा जेकी शैतान हुननि जे मथां गिरावत थिए उहे इल्म जेके शैतान ते ॻाल्हिया अला मुल्क सुलेमान सुलेमान इस्लाम जे बादशाही जे वक़्त में जेके इल्म हुया अला मुल्क सुलेमान जो मतिलबु आहे सुलेमान जे बादशाही जे वक़्त ते जेके इल्म हुआ उहे शैतान हिननि खे पढ़ी ॿुधाया कपिड़ो सुलेमान उहो हे त कुफुर कयो हिननि सम्झ में उहो त कुफुर हो اللہ تو فرمائے تو خوب کو سلیمان علیہ السلام ولکن استدراک شیطان جے جے کو دھائے وہ نا اے اے علیہ السلام جے دور جو تجمان سلیمان علیہ السلام دور کفر ہو اللہ پر استدراک کر سلیمان علیہ السلام کفر نہ کہ شیطان کو کفر हिकिड़ा बाबल जे शहर में जंहिं तरह थो त उन्हनि खे उन्हनि ग़लतियूं करे विधियूं उन्हनि खे सज़ा लॻी ऐं चवण थो चवंदा बाबा असां इम्तिहान जी ॻाल्हियूं असां माण्हू चवंदासीं नथा असां सिखूं था त उहो करण जे लाइ न पर ईअं सम्झण जे लाइ उहो सेखारे सघनि था पोइ हे वरी उन मथे उहे फ़ाइदा वठंदा जेके मुआशरे में नुक़सानु कनि इंसान जो पहिरियों मुआशरो आहे घर घर जे अंदरि कोर्ट इहा पहिरीं पहिरीं हुकूमत सोर आहे जंहिंखे नुक़सानु जे उन में माण्हू जो ज़ाब्तो थी वियो त हुकूमत गुमराह बि ॻाल्हाए सघंदो जेकॾहिं न त न हे माण्हू इलाही हुकूमत खे करो चुका नफ़रुख़ सां रज़ा जा थिया पर हिकिड़े माण्हू जी बुराई जीअं हिकिड़ो माण्हू तरार खणी करे धकु वणे नफ़रुख़ सां रज़ा थिए पर धक न जवाबदारी ॾींदी आहे त सख़्त बाने जो आहे तकदीर जो मसइलो जुदा आहे उहो बाग आहे अॻ में त कसब बाने जो आहे तंहिं करे उज़र उन ते पवंदो हिकिड़ी माना इहा आम मां तव्हांखे ما رخاين جي دڪر آهي پرسي ڇا آهي ما ٻڌ ڪئي اوڪرا ٿاڻا اها मतिलबु इहो थींदो तयतादो हूंदो त हुन खां परे कीअं कंदो तंहिं करे कूड़ जो इल्मु ज़रूरी आहे ऐं माण्हू किथे ॿुधो वाइट हूंदी इहो इल्मु ॾिबो ऐं इहो इल्मु ॾियण गुनाह करे तूं वरी पाण खे कूड़ थो सेखारे हितां ॾेखारे जीअं ॿुधे थो अहिड़ी तरह सां जातो जेको हुनखे सेखारे था चवंदो आहे आराम सां कर हे जा ॾिठो हिनखे अॻिते इस्तेमालु कजो हे हलाल थो हे इल्मु ईअं थो हे ईअं सम्झाईंदा पंहिंजो आहे पर जेकॾहिं मुश्किल आहे उहो तॾहिं हूंदो आहे जॾहिं इंसान जी तबियत एतिरे वॾे आला दर्जे ते पहुचण हुजे त पोइ असबाब खे मुसबाबात खां अलॻि कंदो आहे जॾहिं परियां माण्हू अहिड़ा हुजनि त पोइ ईअं थींदो आहे पोइ सिर चंद वग़ैरह बेटो उन्हनि लही वेंदो आहे असर थींदो आहे जेकर नथो उथे त बि पोइ उन्हनि खे या माण्हू जे हूंदो आहे या हक़ीक़त सम्झाइण लाइ हिकिड़ो दफ़ो ते जीअं त बि शयुनि जे अंदरि तस्वीरु जो असरु थियो इहो थींदो आहे पर पोइ ॾेई वियो तंहिं करे इहो जेको बि तासीर आहे इहो तासीर बि को कंहिं कमाल जे ख़िलाफ़ कोन्हे ऐं थींदो आहे अलाह जंहिं सां हुननि खां हिकमत हूंदी आहे या उहो तासीर करे ई न कीअं थी सघंदो आहे जे न बि न कयो ऐं पोइ पछाड़ी पोएं वक़्तु महिल ज़ाहिर थियो सेठ अमर फारूक रज़ी ताला जी शीशी बि पंहिंजे लिखे जेके जंग में लश्कर वारा ताला जी पाबंदी कई ان ديوتا ته سامانه کي بېڪار آهن بېڪار بڻائي ٿيري دل تا پوري طرفه وائٽ ٿي چڪو آهي چه سامانه بېڪار آهي تمام ۾ سمجهي پيو ٿو تپره پر خدا تنهن کي هوري اسباب کي بېڪار ڪرڻ ته ٿيندو ٿا جڏهن توهان ان جڙائي نه توهان ان جڙائي کي اسباب کي خدا چوهڙي ڪم کڙائي مون پڇندو اسباب ۾ مون ڪا ۾ سي نامو فاروقي بهرامو کني پيجهي به گالاوني ما سڏ جاتو کي پنهنجي مليو يار آهيان تي هي منھن تان ماي ڏنھن بران ٿو سڪندار ۽ ٻين کي ڪڏهن کي نه پيو نه बनी इसराईल जी पस्ती एॾे सतर रखां भाउ एॾे विकार खां भाउ एॾे फुतुहा खां भाउ ऐं साईं एॾे अलाह जी नेमतुनि खां बाद बेशुकरी कंदे कंदे इन हंध ते पहुती जो हाणे वञी इन्हनि टोटकनि ते पिया ठगियुनि जे मथां पिया मर्दनि ऐं औरतुनि जे तफ़रीक जे मथां जेका बुनियादी हुकूक आहिनि इंसान जा जितां माण्हू जी पहिरीं तरफ़ खे शुरू थींदी आहे उन में फिटाण ते पुठियां पिया अलाह ताला एतिरा ई ज़रूरी थी यूद जे ज़वाल जा असबाब ॿुधाए हिन उमत खे क़यामत ताईं बेदार बणायो आहे एॾी इज़त वारी क़ौम अज़ीज़ क़ौम उसाल सलाम नबी उन सां एतिरियूं महिरबानियूं जंहिंजे ॻाढ़ा टे में इंतिहा थी वई आहे الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم طف من حاية انصح ناس بخير منها او مشلها احب علم ظالم حم الله على كل شيء صفير علم ظالم حم الله الله لو يبرك السماوات والأرض اما لكم من دون الله من خليم ولا مكليم जंहिं मक़सद लाइ हिते आया शाम जे मनप सां छॾे जॾहिं उहो मक़सदु अची पहुतो बजाए दुश्मनी शुरू करे ॾींदासीं कॾहिं कॾहिं ॻाल्हियूं करियूं हुयूं असांजी तरक़ी थींदी हे चवंदा असां जंहिं इंतज़ार में चयल आहियूं उहो कंहिं वक़्तु नरी पैदा थींदो tubo basado eu sou o tubo basado eu o negócio é dar oi é na minha casa da tarde por aí não me dá para o que मके मुकरम ॾे जे मेल ते ईंदा جان وہ ہمیں وہ تمیلا لگتا پھر ان نے کہا مت اماؤنٹ ہے میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ساتھ جمع ملاقات کی پھر میں نے تو پوچھا لگا پورے کیا تو بھی یہ دین متعادل ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ऐं उन्हनि जो दीन मनसूख करण जे हद ते पहुची चुको हिननि जी दस्त बंद ऐं दीन सां मज़हब सां हरकतूं रिवायतुनि खे किराए पंहिंजूं रिवायतूं बणाइण सां हक़ीक़त असलियत घणे क़दुरु थी वई हेतिरे क़दुरु जो किताब जा कागज़ चुंबड़ाए मसाइल खे बंदि करणु में पोशीदा हर कसूब रखंदा हुआ हिकिड़ो माण्हू अदब कंदो आहे पर बेहद बि हूंदी आहे मंज़ूर जेको त ख़िलाफ़ आहे रसूल कंदा सम्झे अदब इन करे कनि पिया जो अनुसार नबीअ करे कंदा सम्झे करे लॻी पिया ऐं बेहद बि इन करे कनि पिया जो मञनि न पिया पाण अहिड़े क़िस्म जा अख़र रखिया जेके ज़ाहिर करणु सघनि एतिरा ख़राब न पिया नज़र अचनि يواجي تو دن ما اوراج جائز ثاني انا मिनवाल हेॾी त मज़बूत थियो ऐं ज़ाहिर ऐं बासन में सख़्तु रखी आहे जो ईमान जो मसइलो बासन सां आहे इस्लाम जो मसइलो ज़ाहिर सां आहे इस्लाम जे लिहाज़ सां इहो अखर खे चङो हो ज़ूर में राय ईमान जे लिहाज़ सां हुन में ॿी माना रखियल तंहिं करे मोमिन अहिड़े क़िस्म जे अखर بدما نهار ربي مومن رخي نٿي ماتم ڪري تي ماتم ڪري چئي يو پگاه لا توي نهار پادو کيني لاقال نو سولو